Ne shpeshherë shpeshherë ndëgjojmë fjalë të përsëritura edhe në Kur'an që nuk është qëllimi që të përsëritet fjala në Kur'an, mirëpo qëllimi është që muslimani të merr këshill prej asaj fjale. Edhe Allah azza wa jalla na i përkujton shpeshherë disa sene, përkujtone këta, përkujtone këta në mënyrë që të marrmi këshilla dhe të na bien ndërmend neve. Edhe ne sot, ndoshta nuk kemi diçka të re të thomi para juve, mirëpo inshallah do të këshillohemi me fjalë të mira, me fjalë të Allahut dhe me fjalë të Pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem. Tashvetëm jemi në mesin e muajit të Ramazanit dhe e dimë se në këto për pikërisht sonte Është nata apo është momenti dhe koha kur ka ndodh Beteja e Bedrit, njëra prej betejave fundamentale në Islam dhe njëra prej betejave që i ka qitë shumë sende në shesh. Mirëpo, pasi që ju me siguri i keni imamin i cili ju flet për këta, unë nuk kam zgjedh që të flas për betejën e Bedrit. Mirëpo do të flasmi për një temë që na preokupon gjithë neve, edhe si baballarë që jemi, e ajo është edukimi i fëmijëve. Sidomos në vendin ku ne momentalisht dhe ju jetoni, që edukimi i fëmijëve është një përgjegjësi dhe një emanet që Allahu xhele xhelaluhu ta ka dhanë tyje që ta barsh në qafë. Sikur që fëmija është një dhuratë prej Allahut, sikur që fëmija është gjëja më e lumtur, për prindin, gjithashtu ajo është edhe një përgjegjësi para Allahut xhele xhelaluhu. Pra, prindët janë ata të cilët janë përgjegjës në një masë të madhe për edukimin Janë përgjegjës në masë të madhe për edukimin e fëmijëve, sikur që janë përgjegjës në masë të madhe edhe për devijimin e tyre. Sepse Fëmija siç ka thënë një dijetar është një margaritar i çmuar, është një margaritar i çmuar dhe është një margaritar i zbrazët që çkado që qet në ta ai e merr, çkado që hudh ti në ta ai e merr. Dhe fminë e ka llogarit sikur një sëngjer, I cili gjithmonë ti kur e hudh ujin në sëngjer ai e pin ujin. Ai e pin ujin, qoftë uji i ndyt, qoftë uji i pastër ai e pin ujin. Prandaj ka thënë Fëmija është një përgjegjësi dhe një margaritar i çmuar që është i zbrazët dhe çkado që hudh ti në to Ai e merr ata qoftë nëse hudh diçka të mirë, Ai e merr ata të mirën, nëse hudh diçka të keqe, e merr, e merr të keqen. Pastaj, Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'an, këtë përgjegjësi dhe këtë emanet, e që është edukimi i fmijve, Allahu xhelle xhelaluhu e ka përmend në Kur'an dhe na ka porosit me to shumë. Thot Allahu Ja ayyuha alladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. O ju të cilët keni besuar, ruane familjen, ruane veten tuaj dhe familjen tuaj prej zjarrit. Ruane veten tuaj dhe familjen tuaj prej zjarrit. Thotë melaqet e Allahut Azza wa Jall, të cilat thotë nuk e thejnë urdhrin e Allahut Azza wa Jall asnjëherë dhe urdhër dhe veprojnë atë të cilën e urdhëron Allahu i Madhëruar. Mos edukimi i fëmijëve është edhe humbje e emanetit të Allahut Azza wa Jall dhe tradhti e emanetit. Kur ta jap dikush një gja në përgjegjësi me rujt, Çka thotë? Thotë merre këta dhe ki kujdes shumë, se kjo është shumë e shtrenjtë. Nëse e hum këta, atëherë ma ke hum tërë jetën. Prandaj, mos, respe, mos edukimi i fmijve është tradhti, بصي الله عز وجل نا أبليغان شتا شوين أمانة كت أمانة نباند الأدور الله رصد القرآن إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها Wa idha hakamtum bejna an-nasi an tahkumu bil-'adl. Allahu ju urdhëron juve o besimtarë, an tu'addu al-amanati ila ahliha, që t'ia çoni, që ta çoni emanetin në vendin e duhur. Pra, fëmija qenkan emanet, përgjegjësi para Allahut, andaj Allahu na urdhëron që ta çojmë këtë emanet në vend të duhur, t'ia japim hakin T'ia japni hakin këtij emaneti. Sikur që fëmija, sikur që prindit kanë hak ndaj fëmijës, gjithashtu edhe fëmija ka hak ndaj prindit. Dhe ti, i cili edukon fëmijën tonë në frymë islame, në hijen e Kur'anit dhe të sunetit pejgamberit, gjaja e parë që përfiton ti je personalisht, prej asaj edukate, për arsye se kur të kesh ti nevojë për qat evlat tonin, kur ai rritët, ai e din hakin që ka ndaj prindit. E din që nuk ban me çue prindin në shtëpi, në shtëpi të pleqve. E din që të jetojë me prindin e tij është begati, është bereqet. Mirëpo, që këto për m'i arrit, duhemi që ne të ndershëm vllezër besimtarë, t'i kushtojmë një rëndësi të veçantë edukimit fmijëve Kur t'jepet diçka në përkujdesje, thotë çdonjëri prej juve është kujdestar i asaj që i është dhënë në përkujdesje, edhe prindi, burri, është përgjegjës për familjen e tij, edhe gruaja është përgjegjëse për familjen e burrit dhe për fëmijët e saj, edhe imami edhe udhëheqësi është përgjegjës për xhematin, është përgjegjës për popullin e vet, çdo njeri në këtë botë ka përgjegjësi para Allahut xhel-le xhelaluhu. Me gjithë këto që thamë të ndershëm vllezër besimtarë, shohim Ndoshta të kundërtën në mesin tonë. Nuk dimë shumë për format dhe metodat e edukimit fëmijëve tanë. Sepse shpeshherë ndoshta ne mendojmë në disa forma që po ju bëjmë dobi fëmijëve tanë, ndërsa në të kundërtën ne ju bëjmë dëm me ato forma. me ato forma të edukimit. Andaj, do të sqarojmë disa nga format të cilat janë i kanë preferuar dhe janë dhe kanë porosit ulemaja në mënyrë që të kemi dobi prej edukimit, prej të kemi dobi prej tyre në edukimin e fëmijëve. E para është Fëmijët ne i rritmi, i rritmi shpesh herë me frikë. Qysh ata kur janë të vegjël. Qysh kjo ndodh? A ke pa fëmija kur del n'këtë dunja edhe duke u rrit, edhe qan ti nuk mund me durue si prind, edhe çka e frigon me diçka. E frigon me diçka. Te na zakonisht i kërcasin do të thotë nëpër dyer të ormanit apo nëpër dyer derës, vetëm që me nal vajin e fëmijës. I thotë që thotë, i thotë mos qaj se po vjen arusha. Mos qaj se qeni t'han. Mos qaj se vjen polici. Edhe ti, pastaj fëmija kur rritet, është i frikshëm. Nuk ka mundësi me marrë veten. Për çfarë arsye? Për arsye se ti prej fillimit, prej momentit kur ai ka filluar m'u rrit, ti e ke frigue me këto gjëra. Edhe ia ke mbush shpinë plot polic, ia ke mbush shpinë plot uj ujqi, ia ke mbush shpinë plot qen, edhe kështu e ke, e ke frigue. Edhe ai, pastaj psikologjia e fëmijës është që ai gjithmonë ndoshta gjithmonë kah të ecën i duket se po i vjen qeni përmas. Edhe policia, edhe ik para se policia. Pse të ndershëm vëllezër besimtarë, ne nuk e edukojmë fëmijën tonë me frikën ndaj Allahut xhele xhelaluhu. Jo me thanë, mos se t'sheh polici, mos e bo këtë punë. Po me thanë mos se t'sheh Allahu. Me iu lutë Zotit Xhele Xhelaluhu, ki frikë Allahun, mos e bo këta, Allahu të sheh, Allahu, Allahu fëmijë nuk e dënon. Mirëpo, me thanë Allahu Azza wa Jall ka pregadit për ata që e bën këtë vepër dënim të madh dhe kështu fëmijë prej vogjëlisë mos me frigue me këto gjëra, mirëpo Me frigue me edhe me lidhë fëmijën direkt me Allahun xhele xhelaluhu. Direkt me Zotin tonë, edhe me Zotin e fëmijës. Pastaj, forma tjetër që ndikon keq në edukimin e fëmijëve, është kur fëmijës, kur fëmija, nëse ban ndonjë problem, Nëse bën ndonjë gabim dhe prej atij problemi lëndohet fëmija, atëherë çka veprojmë na shumicën e rasteve? Të hidhërum dhe të nervozum për ata që e ka bërë fëmija Jo me shku edhe m'ia, m'ia ul tensionin fëmis, edhe m'ia la, ngadalë ngadalë plagën që e ka marrë, mirëpo, në kundërtën shkon edhe ja jep edhe një, edhe një shuplakë. Ose edhe një shtarë. Edhe në vend që fëmija do thotë frikën që e ka pas, për veprimin e asaj pune që e ka bo më herët, ti ja ke shtu edhe një frikë tjetër. Ja ke shtuar edhe një frikë tjetër, edhe kjo ndikon negativisht në edukimin e fëmisë. Andaj, kur bën diçka fëmija naj problem, ai është fëmijë, na bojmë edhe të mdhajtë probleme. Ai nuk e din me dallue se a ka kon a qen ka e mirë apo e keqe. Kur bon fëmija ndonjë problem, jo ti me shku edhe m'ia, m'ia zmadhu edhe ma shumë problemin, po me ul, me qetsue, m'ia shërue atë plagë, atë plagë që e ka pasë. Pastaj prej formave të edukimit të keq që ndikojnë në ke, keq në edukimin e fëmijëve, është edhe gjithashtu kur fëmijës ti ja shtrin dorën shumë. Po edhe kundërta, kur fëmijën ti e ndalë nga çdo e mirë, nga çdo hajr. Këto forma për me ja ndalë fëmijës ndonjëherë ndonjë gja, kto janë forma të edukimit, mirëpo jo, jo do të thotë me lidhë fëmijën me ato gjëra. Për shembull, dikush prej neve, çka kërkon fëmija ja plotson dëshirën? Çfarëdo që kërkon? Ai nuk e din ti a ki pare a s'ki pare. Ai nuk e din a ki mundësi ti a s'ki mundësi. Del në, në Migros apo në dyqan me to, edhe ai çdo sen që e sheh e kërkon. Edhe është prej formave të këqia të edukimit fëmis që ti me ja plotsu çdo herë fëmis dëshirën. Çdo herë çka ai kërkon. Pse? Se pastaj do të thotë e lidh fëmijën me ato gjëra dhe ai mendon se se çdo herë që kërkon diçka ka drejt. Çdo herë që kërkon diçka ka drejt. Mirëpo, edhe në të kundërtën jo m'ia nal çdo gjë që e kërkon fëmija. Mirëpo, me gjet një, mes, një mesatare, Me gjet një mesatare, nganjëherë ja ndalon disa gjëra që e din që që nuk janë për të dhe nuk i bën dobi. Mirpo, edhe gjithashtu nganjëherë e e gëzon fëmijën me ndonjë dhuratë që i din, me ndonjë gjë të cilën ndonjë lojë apo diçka tjetër që i bën dobi, që i bën dobi fëmijës. Pastaj prej gjërave që ndikojnë keq në edukimin e fëmijës është edhe Ta shtrëngosh fëmijën shumë. Të jesh i ashpër. Të jesh arrogant ndaj tij. Shumë prej neve, ndershëm vëllezër besimtarë, metodën e edukimit fëmijës e zgjedhin përmes përmes dhunës, përmes rrahjes, Mendoj se kjo është forma e edukimit. Fëmiu duhet të ketë frikë ndaj prindit. Mirëpo nuk duhet ti ta lidhësh fëmin tënd gjithmonë që ai nëse e bën pro, një problem menjëherë me ditë se e pason dënimi. Menjëherë me ditë se e pason rrahja. Andaj arroganca ndaj fëmisë dhe dhuna e tepër ndaj tij qoftë me rrahje apo me diçka tjetër, dhe pengesa e tepërt nga të mira ndikon keq në edukimin në edukimin e fëmisë, ose do të thotë dikush nëse bën fëmiu diçka prej neve, prej prej problemeve, prej gabimeve, e qorton aq shumë, e qorton aq shumë sa që sa që edhe fëmiu fillon do të thotë të qajë apo del prej kontrollit të tij. Andaj kjo gjithashtu është ndershëm vëllezër besimtarë prej formave të gabuara të edukimit të fëmijës. Pastaj prej formave të gabuara të edukimit të fëmijës është kur ne kujdesemi për fëmijën vetëm në anën e jashtme. Ushqim sa dush, rrobe sa dush, Rroba sa dush, tesha sa dush, ndërsa anën e brendshme nuk kujdesmi që ta edukojmë fëmijën. Nuk kujdesmi që të japmi atij moral të mirë. Nuk kujdesmi që fëmijën tonë ta dijë fëmija jonë se si duhet m'u sjellë kur e sheh një plak. Nuk kujdesmi se si fëmija duhet m'u sjellë ndaj prindve. Nuk kujdesmi se si fëmiu duhet m'u sjellë në rrugë dhe në çdo vend, në shtëpinë e tij. Mirëpo, kujdesmi ma shumë për atë anën e jashtme të fëmijës, që të jetë sa më i bukur, të ketë tesha sa ma të mira, dallohet prej fëmijëve tjerë që janë në atë rreth, Ndërsa, në anën e mrendshme e lëmë, e lëmë zbrazët dhe nuk përpiqemi që ta edukojmë fëmijën në atë të cilën na ka urdhërue Allahu xhelle xhelaluhu. Po ashtu ndershëm vëllezër besimtarë, prej formave të gabuara të edukimit të fëmijës është edhe Taman është për arsye se ti je prind dhe ke përgjegjësi, përderisa ai rritet dhe del nga dora jote dhe martohet. Prej metodave të gabuara është që ti mja me ia zgjat martesën fëmijës shumë. Mos me shpejtue Nëse ai ka arritë moshën dhe nëse i ki të gjitha mundësitë, shpejto që ti ta martosh fëmijën tënd. Për arsye se kjo ja ja ruan nderin fëmijës. E lidh fëmijën për e lidh fëmijën tënd për shtëpi. Dhe ai i cili fillon të thotë sepse jeta e martesës është një është një fazë tjetër e jetës. Dhe njeriu kur kur arrin në këtë fazë dhe kur e kryen këtë këtë sunet, do të thotë kalon edhe fillon me mendue ndryshe, edhe fillon përgjegjësitë me i marrë ndryshe. Andaj prej formave të gabuara është t'ia zgjatësh fëmijës kohën e martesës, e sidomos sidomos kur këndej, do të thotë ka mundësi që të bëhet kjo, Të bëhet kjo ma ma shpejt. Tek ne ndoshta janë kushtet atje në vendet tona, ndoshta janë kushtet pak më të vështira. Ndërsa, këtu të dashur vëllezër besimtarë, është ma lehtë kjo një gjë e tillë. Andaj, le të jetë gjithashtu prej formave të edukimit në mënyrë që ta ndalësh fëmijën nga sherri dhe nga sprova të ndryshme dhe nga epshet e tij, atëherë të shpejtosh në martesën në martesën e tij. Prej formave të keqe të edukimit të fëmijës është edhe hidhërimi, hidhërimi kur kur Allahu xhelle xhelaluhu të falë vetëm vajza. Kjo është m'u hidhrue me caktimin e Allahut azze ve xhel dhe kjo është shumë e rrezikshme. Pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam ka thonë, atij i cilit, të cilit i lindin dy vajza, dhe i edukon në formën më të mirë, dhe ja u jep hakin atyre, Allahu xhelle xhelaluhu ja ka ba nasib, ja ka obligu xhennetin atij. Allahu ja ka obligu xhennetin atij. Bile, më së shumti që duhet të kujdesemi ne është edukimi i bijave tona, i vajzave tona. Sepse sulmet që i bëhen Femrave muslimane janë më të rrezikshme se sa që i bëhen muslimanëve në përgjithësi. Ëh, sulm në lirimin e saj, duhet me qenë femra parola duhet me qenë femra e emancipume. Duhet me qenë femra me dal, me shëtit, me përcjell modën. Pastaj sulme të mëdhaja ndaj mbulesës, Femrës muslimane, largimi nga shkolla, që ndodh tek ne shpesh kjo një gjë e tillë, këto kejt na japin me kuptu që ne duhet që të kemi një kujdes të veçantë në edukimin e vajzave tona, në edukimin e femrave, ose për arsye se kanë thonë një fjalë, kanë thonë femra është gjysma e shoqërisë. Dhe e lind gjysmën e shoqërisë tjetër. Do thotë është komplet shoqëria. Femra është gjysma e shoqërisë dhe e lind gjysmën e shoqërisë tjetër. E mos jemi prej atyre që hidhromi kur Allahu Azza wa Jall i fal dikujt vetëm vajza apo më shumë vajza se sa djem, se kjo është sifat dhe cilësi e injorantëve. Çka kanë bërë mushrikët e Mekës, Wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim Dhe kur është përgëzuar dikush që i ka lind vajza, ju ka nxi ftyra atij. Qysh me dal-ë para njerëzve. M'u ka lind vajzë. Qysh me dal-ë para njerëzve, që ajo do të ma do të ma do të marroj mua. Kështu kanë mendue ata. Andaj, hidhrimi, kur Allah Azza wa Jall t'i falë vetëm vajza, a kjo është sifat i injorantëve, sifat i pabesimtarëve, saqë ata kanë arri, e kanë çu këtë çështje edhe më lart, saqë i kanë varros vajzat për së gjallë. Ndërsa, nëse ne, nëse ne nuk kemi Vajza, atëherë si do të, si do të zhvillohet kjo shoqëri? Si do të zhvillohen muslimanët? Andaj, edukimi i tyre duhet t'i kushtojmë një kujdes dhe një veçan, një edukatë të veçantë. Prej formave të edukimit të keq të fëmijëve që ndikojnë keq është edhe me i qujtë fëmijët me emra të këqij. Me emra të këqij këtu hyjnë edhe kur fëmijët i quajmë me emra të krishterëve, me emra të pabesimtarëve. Shpeshherë ndëgjojmë të ndershëm vëllezër besimtarë, njëri ja ka lënë emrin djalit tij Clinton, njëri ja ka lënë emrin djalit tij Tony Blair, njëri ja ka lënë ndoshta Michael Jackson, njëri ja ka lënë Saranda, Dhe kështu me radhë, do të thotë ti e ke emërtue fëmijën tënd me një emër të keq, me një mëkatar, me një gjynahqar, me një pabesimtar, duke i pas emrat, duke i pas emrat e mirë që na ka urdhëruar Allahu, na ka porositur Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pse mos me qujt fëmijën tënd me emrin Muhammed? Nëse don për afirmitet, për me qenë i njohur, nuk ka emër në botë më i njohur se sa emri Muhammed. Nuk ka njerëz më shumë numër në botë që quhen me emrin që quhen më shumë se sa emri Muhammed. Do të thotë nëse don me qenë i njoftun, pastaj emri i pejgamberit, Emri i pejgamberëve të tjerë, emrat e pejgamberëve të tjerë. Andaj mos t'i emërtojmë fëmijët tanë me emra të krishterëve, me emra të mëkatarëve, me emra të gjynahqarëve, se pastaj ai kur të rritet don ndoshta me u bo sikur ai. Se ti veç ja ke hapë rrugën atij. Ja ke çelë vijat atij. Andaj, ma të mirët emra ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, janë ata me të cilët tregohet adhurimi ndaj Allahut dhe falënderimi ndaj Allahut. Abdullah Abdul Ghafur me fjalën rob i Allahut, rob i i atij i cili fal, rob i atij i cili mëshiron dhe kështu me radhë. Pastaj emrat të cilat shprehin falënderim, Ahmed, Muhammed dhe emrat në përgjithësi, emrat të cilat kanë domethënie të mirë, emrat të cilat kanë që fëmia kur të rritet me u krenue me atë emër. A nuk na ndodh neve shpeshherë kur thojnë Fëmijët tanë pse be pse be bab ma ke lënë qëtë emër Po shumë i keq filani e paska këtë emër filani e paska këtë emër pse ma ke lënë këtë emër Do thot ti ke një përgjegjësi prind i nderuar që fëmijën tënd përveç edukatës që duhet t'i kushtosh edhe që t'ja vendosësh emrin e mirë me të cilin ai do të krenohet para tjerëve dhe do të falënderojë ty gjithmonë. Çështja tjetër që ndikon shumë keq në edukimin e fëmijëve, edhe kjo është shumë prezente, sidomos tek tek ana e grave, e që është mallkimi i fëmijëve. Kjo është një gjë shumë e rrezikshme të dashur vëllezër besimtarë. Ta mallkosh fëmijën tënd, fëmija ndoshta fëmija ndoshta E ngrit gjakun edhe tensionin tënd. Fëmija ndoshta bën probleme që ti duhet me bë sabër dhe duhet me bë, duhet me sakrifikue. Sidomos kur e përkujt, kur duhet ti ta përkujtosh vetes edhe ti ke qenë në atë gjendje. Sa herë ti ja ke prish gjumin nënës tënde. Sa herë ti ndoshta i ke bë probleme babës tënd. Kur ke qenë i vogël sikur sikur fëmija yt. Andaj Mos i bëni këto dua, se ka mundësi që Allahu Xhel-le Xhelal, ka mundësi që momenti kur ti e nem fmin tand, momenti kur ti e mallkon fmin tand, t'jetë momenti kur Allahu Azze ue Xhel-le pranon dua dhe të pranohet duaja dhe fmija gjithmonë pastaj i mallkun. Gjithmonë pastaj fmija i nemun. Nuk sheh pastaj ditë hajrit, po pse? Ti je bo shkaktar që që e ke pru në këtë derexhe dhe në këtë shkallë. Andaj pejgamberi kjo është një një dukuri shumë e përhapur, sidomos nëna e cila është e angazhuar gjithmonë me fëmijë dhe gjithmonë është o, o, janë fëmija afër saj. Kjo është një dukuri që Allahu Azza wa Jall dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka na ka ndalue një të tillë. Çështja tjetër që ndikon keq në edukimin e fëmijëve është kur prindi bën vepra t'ndaluara para fëmijës. Edhe pastaj i piqen në në trunin, në trunin e tij. Për këtë tregohet thua që ka shkuar dikush me thirr babën domethënë prindin te shtëpia, zotin e shtëpisë. Edhe edhe ai ka qenë prezent aty. Edhe i ka thonë, i ka thonë fëmijët, ka i fëmijës ka thonë, ka thonë thuj, nuk ka baba këtu. Ai çka thotë fëmiu kur del? Thot po thot baba, Nuk jam këtu. Do thotë, ai menjëherë të ka qitë atë rrenën që ti e ke bo menjëherë të ka dalë, të ka dalë hatës, të ka dalë n'mejdan. Andaj, veprimi i këtyre veprave, pastaj, kur të rritet fëmija nëse i ke bo këto gjynahe e këto vepra, Atëherë s'i ki drejt me thonë fëmisë, valla mos pi duhan, kur ti vazhdimisht e ke pi, ose alkohol, ose diçka tjetër. Andaj veprimi i mëkateve para fëmijës ndikon keq në edukimin e e fëmijës. Çështja tjetër që ndikon keq në edukimin e fëmijëve të ndershëm vëllezër besimtarë, për arsye se shumica prej neve këtu jemi baballarë. dhe disa ndoshta të ri ende pa martu, po ishalla Allahu azze ue xhel ja mundëson sa ma shpejt, shumica jemi baballarë që kemi fëmi, veç se ata, mirëpo, mirëpo prej atij momenti fillon edukimi. Çështja tjetër që ndikon negativisht në edukimin e fëmive është problemet, shfaqja e problemeve mes prindërve, mes burrit edhe grues para fëmive. Jeta është me probleme dhe jeta është me telashe. Dhe shpesh herë ndoshta ka mundësi, kjo është e natyrshme që ti me u grind me gruen tande, ose gruja me burrin, për një çështje, mos me ra në pajtim edhe në ujdi. Mirëpo, kujdes që me ba këta para fëmijëve tu. Kujdes që me ba këta para fëmijëve tu. Problemet mes çiftit bashkëshortor në prezencën e fëmijëve, kjo ndikon shumë keq në edukimin e fëmijut, saqë fillon edhe fillon edhe fëmiu të mendojë ndoshta të mendojë gjëra që që nuk i ka pas në mendjen e tij, mendon ndoshta qysh me ba ndonjë zgjidhje tjetër, apo qysh do thotë e i largohet ajo dashuria dhe ajo mëshira dhe butësia që i ka pas. ndaj prindve të tij. Gjithashtu prej faktorëve që ndikon keq në edukimin e fëmijëve është edhe me nënçmu fëmijën shumë. Me nënçmu fëmijën shumë, edhe mos me i lan atij përgjegjësi. Tregon një hoxhë, I Egjiptit, i cili është prezent në fushën e davetit dhe jeton Muhamed Hussein Jakubi, thotë, thotë qysh kur jam kanë i vogël, thotë ende pa, pa hi moshën madhore, thotë baba, thotë um like përgjegjës për familjen time, shpeshherë. Domethënë ka pas zot shpije, edhe pse ka qenë shumë i vogël, ka pas, domethënë ka pas ma, e, vajë dhe motra ma t'mdhaja, ka qenë nana, e tij, mirëpo e ka lënë përgjegjës e ka lënë përgjegjës për familje kur ai nuk ka qenë prezent. Për çfarë arsye? Për arsye me eduku fëmijën qysh me marrë me i marrë përgjegjësi. Me eduku fëmijën qysh me i marrë përgjegjësi. Ndërsa ne në kundërtën, sa herë që bën fëmija ndonjë të mirë, e nënçmojmë, hajt more se ti je i vogël. Çka din ti? A edhe ti u përzite n'këtë punë? Edhe kështu do thotë e, e nënçmojmë fëmijën edhe ai pastaj e ndin vetën të nënçmuar. E ndin vetën të ulur para të tjerëve. Këto janë të dashur vëllezër besimtarë, disa nga, nga format të cilat ndikojnë keq në edukimin e fëmijut, Mirëpo, ajo çka mbetet tek ne, që fëmijëve tanë t'ia mësojmë Dinin e Allahut, t'ia mësojmë këtë Islam që Allahu na ka begatue me të, t'ia mësojmë besimin qysh me besu në Allahun Azza wa Jall. Sa i mëson fëmija yt njëqind kënga, edhe njëqind emra të futbollerave, edhe njëqind emra të këngëtarëve dhe të njerëzve të artistëve, Të mundohemi që t'ia mësojmë fëmijëve tanë kushtet e imanit, kushtet e islamit. Nëse nuk ki mundësi ti me ba këto në shpi për shkak të angazhimeve, bire në xhami. Bire në ato vende ku mësohen fëmijët. Mos e lë fëmijën tan me ta edukue rruga. Se vallai ti i pari që ki me ra pishman je ti si prind. Ama për momentin ndoshta nuk e heton këto. Për momentin nuk e heton këto. Andaj t'ja mësojmë fëmijëve tanë besimin e pastër në Allahun, moralin, ta lidhim fëmijën tanë me Allahun xhelle xhelalu, me Pejgamberin sallallahu alejhi we selem, t'jau bëjmë fëmijëve tanë më dashur Allahun dhe Pejgamberin në zemrat e tyre se çdo gjë. Po ashtu lute Allahun azza wa xhel gjithmonë. Pastaj Ibrahimi alayhis salam e ka lut Allahun azza wa jall në këtë formë gjithashtu. Dhe lute Allahun azza wa jall që të bëhet fëmia joti i hajrit dhe të bëhet prej atyre që falin namaz. Ibrahimi alayhis salam ka thanë: "Rabbi ij'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati." O Zot, më bëj prej atyre që falin namaz edhe pasardhësit e mi. Edhe pasardhësit e mi. Po ashtu, Allahu Azza wa Jall i ka përmend fjalët e besimtarëve në Kur'an në Suretul Furqan, ku ka thanë Ellezine jekulune, Rabbena heb lena min ezwajina wa dhurrijatina kurrata a'yun. O Zot, na jep prej familjes tonë dhe prej fëmijëve tanë, na bën që të kënaqet syni jonë me ta. Na bën që të kënaqet syni jonë me ta. A e dini që duaja e prindit nuk kthehet mbrapa? Duaja e prindit që e bën për evladin nuk kthehet mbrapa. Andaj ki kujdes që ta lutsh Allahun Azza Xhel me gjëra që e hidhron Allahun dhe e dëmton fëmin ton, lute Allahun që të fal fëmijë të hajrit, edhe këto bane shpesh, mos u dëshpro, sepse Allahu Xhel Xhelalu nëse je i sinqert në lutjen tone, në doan tone, Allahu ka me ta pra, pranue këtë dua dhe këtë lutje, E lusmi Allahun xhelle xhelaluhu për mos me zgjat edhe ma tepër, e lusmi Allahun që të na mundësoj që të kemi evlad të hajrit, t'i edukojmë ata në formën më të mirë, në atë që është i kënaqur Allahu xhelle xhelaluhu. Andaj të ndershëm vëllezër besimtarë, gjithashtu prej duave që nuk kthehet mbrapa kur vdes njeriu, është edhe fëmija i hajrit i cili bën dua për babën e vet dhe për nënën e vet. Dmth, prej punëve që nuk ndërpriten, është edhe kur fëmija bën do, kur që shkon, që i shkon edhe prindit. Duke qenë ai i vdekur, është fëmija kur bën doa për prindin e vet, kur ai është i vdekur, andaj inshallah Allah azza wa jall na mundson që të jemi prej atyre që e çojmë këtë porosi dhe këtë emanet të Allahut në vend, Ramazanin ta përjetojmi me familje, ta përjetojmi me evladt tonë, t'i ruajmë në këtë muaj të bekuar fëmijët tanë, të kujdesmi për fëmijët tanë në këtë muaj të bekuar, mos po bajnë ndonjë mëkat, mos po bajnë ndonjë gabim, nëse ai e ka obligim agjërimin, andaj të jemi prej atyre që Allahu na mëshiron me mëshirën e Tij dhe na dhuron çdo të mirë në këtë botë dhe në botën tjetër, aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum.